Musiqa pedagogikasi, 2 bob, 8 mavzu. B. Yavorskiy, B. Asafiyev va D. Kabalevskiyning musiqiy pedagogik faoliyati. Rejalar 1 reja: Yavorskiy hayoti va ijodi va musiqiy pedagogik faoliyati. 2 reja: Asafiyev hayoti va ijodi va musiqiy pedagogik faoliyati. 3 reja: D. Kabalevski hayoti va ijodi va musiqiy-pedagogik faoliyati. Yavorski 1877-yil 10-iyunda ba'zi bir ma'lumotlarda 22-iyun sifatida keltirilgan, Xarkovda tug'ilgan. 1898-yilda Kiyev musiqa kollejini, 1903-yilda Moskva konservatoriyasini S. I. Tanayev va pianino N. E. Shishkinning kompozitsiya sinflarini tugatgan. Moskvadagi Xalq konservatoriyasi tashkilotchilaridan biri. 1916-1921 yillarda Kiyev konservatoriyasi professori, pianino, musiqiy kompozitsiya nazariyasi musiqa tinglash ya'ni musiqani idrok etish psixologiyasi fanlaridan dars bergan 1918 yilda nikolay lisenko nomidagi kiyev musiqa va drama instituti professori 1917-1921 yil kiyevdagi xalq konservatoriyasi direktori 1921-1925 yillarda Glavprofobra musiqa ta'lim muassasalari bo'limi boshlig'i, vazir lavozimida ishlaganida Moskva davlat konservatoriyasida o'qitishni isloq qilishga urinib ko'rdi. Bu esa konservatoriya professorlarining qarshiligiga sabab bo'ldi. 1921-30 yillarda o'zi asos solgan birinchi davlat musiqa kollejida musiqa tinglashdan dars bergan. 1920-yillarning o'rtalarida bir nechta marta chet elda bo'lgan, ya'ni Italiya, Gretsiya, Avstriya, Fransiya, Germaniya davlatlarida. Lunacharskiy nomida u S.S. Prokofyev bilan Rossiyaga qaytish haqida muzokaralar olib bordi. 1921-31 yillarda Davlat qishloq xo'jaligi fanlari akademiyasining a'zosi 1925–30 yillarda esa olimlar hayotni yaxshilash bo'yicha markaziy komissiya qoshidagi malaka komissiyasi a'zosi. 1930-yilda Katta teatr badiiy kengashining a'zosi. 1932-1941-yilgacha Muzgiz gazetasining katta muharriri. 1938-1941 yillarda Moskva konservatoriyasida ishlagan va u yerda aspirantlarga ijodiy mafkura va uslub, ijro uslublari tarixi mavzusida o'z kursini o'qigan. 1941-yil oktyabr oyining oxirida u konservatoriya professorlari guruhi tarkibida Saratovga evakuatsiya qilindi va 1942-yilda vafot etdi. Yavorskiyning shogirdlari orasida A. Alshvayn, S. V. Protopopov, N. Ya Buryusova Moskva konservatoriyasining Yavorskiyning rejim va ritmni ongli idrok etishi kursida dars bergan shogirdi, G. G. Verevka, L. V. Kulakovskiy, A. V. Shinvekov bor. Yavorskiy musiqa nazariyasi va ijro uslublari tarixiga oid asarlar muallifi. Model ritm taxminan 1903-yilda paydo bo'lgan, 1908-yilda esa muallif tomonidan qisqacha bayon qilingan. Va model tovush fani, model tortishish nazariyasi, nazariyalarning yaratuvchisi Model ritm nazariyasining nomi quyidagicha izohlanadi. Musiqada ohang munosabatlari rejimga, vaqt, vaqt munosabatlari esa ritmga asoslanadi. Yavorskiy model ritm orqali musiqiy rejimning o'z vaqtida chalinishini tushunadi. Rejimning zamonaviy dinamik tushunchasiga mos keladi. Yavorskiy ilmiy va islohotchilik faoliyatining jamoatchilik rezonansi bir ming to'qqiz yuz o'ttiz o'ttiz birinchi yillarda maksimal darajaga yetdi bir ming to'qqiz yuz o'ttizinchi yil fevral oyida lunacharskiy tashabbusi bilan model ritm nazariyasi va amaliyoti bo'yicha butun ittifoq konferensiyasi tashkil etildi ayrim taniqli musiqashunoslarning nutqlarida yavorskiy metodi va terminologiyasi keskin tanqid qilindi bir ming to'qqiz yuz o'ttiz birinchi yil iyun oyida Davlat san'at tarixi akademiyasida bo'lib o'tgan munozara yanada polemik edi. Uning davomida modal ritm nazariyasi dahshatli tanqidga uchradi. Aslini olganda bu munozara Yavorskiyning musiqachilar tayyorlashga o'z konsepsiyasini kiritish umidiga barham berdi. Boris Asafiyev 1884-yil 17 iyulda ba'zi bir ma'lumotlarda 29 iyulda sankt peterburgda amaldor oilasida tug'ilgan xulq atvori qattiq bo'lgan dadam muntazam ravishda ichardi mehribon bilimdon mehribon ona kanalizatsiyachi bo'lib yarim kunlik ishlagan ular qashshoqlikda yashadilar deb aytib o'tgan boris asafyev Boris bolaligidan musiqa bilan shug'ullangan, asosan o'zini o'zi o'rgatgan. Uyda buvisini buvisining pishirishi uchun stol bo'lgan, xizmat qilgan pianino bor edi. 12 yoshdan boshlab u shaxsiy darslar berib, mustaqil ravishda o'zini ta'minlagan. Sankt-Peterburg zodagonlari majlisiga kiraverishda xizmatkor bo'lib ishlagan otasi uni o'sha yerda tashkil qilingan konsertlarga tekinga olib borgan, o'zi esa Amaksning mehmoni bo'lgan. Har oqshom bepul konsertlar o'tkaziladigan Pavlovsk stansiyasiga boring. U ko'p o'qidi, rus klassikasi, rus tarixi. 1903-yillarda Boris o'rta maktabni tugatdi. 1904-1910 yillarda Sankt-Peterburg konservatoriyasida N. A. Rimskiy-Korsakov va A. K. Lyadovning kompozitorlik sinfida. 1903 yildan Sankt-Peterburg universitetining Tarix-filologiya fakultetida tahsil olib, uni 1908 yilda tugatgan. Konservatoriyada u S. Prokofyev va N. Ya Miaskovskiy bilan uchrashib, ular bilan uzoq yillar aloqada bo'lgan. Miyakovskiy Asafyev uchinchi sinf simfoniyasiga bag'ishlangan. Miyakovskiy Asafyevga uchinchi simfoniyani bag'ishlagan. Asafyev taqdiri uning Stasov bilan tanishishida muhim rol o'ynadi. Bu orqali u M. Irepin, Aglazunov, Repin, bilan shaxsan tanishdi. Konservatoriyani tugatgach, Mariinskiy teatrida balet kuychisi bo'lib ishladi. Oktyabr inqilobini iliq kutib oldi. Birinchi sovet baletining muallifi Karmagnola 1918-yildan Xalq ma'ruf komissarligi musiqa bo'limi xodimi. 1919-yildan Mariinskiy va Mikhailovskiy teatrlarida repertuar maslahatchisi. O'sha yili u S.M. Lyapunov bilan birgalikda Petrograd san'at tarixi institutida musiqa tarixi kafedrasini tashkil qiladi. U 1930-yilgacha rahbarlik qildi. U yerda san'at tarixi va aspirantura oliy kurslarining mudiri bo'ldi. 1921-30 yillarda Sankt-Peterburg filarmoniyasining badiiy rahbari Moskvadagi Novodevichi qabristonida Asafiyevning qabri joylashgan. 1921 yilda Sankt-Peterburg konservatoriyasida musiqa tarixi va nazariyasi o'qituvchisi bo'lib ishlagan. U o'quv dasturini tubdan qayta ko'rib chiqish va birlashishda ishtirok etgan. U talabalarga o'z mutaxassisligi bo'yicha darslar bilan bir qatorda to'liq umumiy nazariy musiqa ta'limi olish imkonini bergan. bir ming to'qqiz yuz yigirma oltinchi yilda jahon va sovet kompozitorlarining so'nggi asarlarini targ'ib qiluvchi zamonaviy musiqa uyushmasining leningrad bo'limida asoschilaridan biri edi kafedra tomonidan tashkil etilgan konsertlar doirasida yangi vena maktabi oltilik kompozitorlari shuningdek ss Prokofiev prokofyev va if f stravinskiy asarlari ijro etildi Ikkinchisining ijodi faol o'rganib, 1929 yilda bu bastakor haqida rus tilida birinchi kitob yozdi. 1931 yil oktyabr oyida Berlinda Stravinskiy bilan uchrashganida, u bilan Stravinskiy haqidagi kitobni muhokama qilgan. M.S. Druskin shunday deb eslaydi: "U ba'zi narsalarga rozi bo'lmadi, lekin ta'kidladi U mening musiqamni yaxshi his qiladi. Stravinskiy kutubxonasidan olingan bu kitobda kompozitorning o'zi tomonidan yozilgan turli yozuvlar va grafik yozuvlar mavjud. U Leningrad opera teatrlari repertuarini yangilashga ham katta ta'sir ko'rsatadi. 1924-1928 yillarda Shtrausning Salom, Salome, Ebergning Vozzek va Shinekning "Soyaga sakrashi" va boshqa eng yangi operalar sahnalashtirildi. 1940-yillar boshlarida u ilmiy-tadqiqot ishlariga qaytdi va Leningrad qamalida ishini davom ettirdi. 1943-yilda u Moskvaga ko'chib o'tdi va u yerda Moskva konservatoriyasining ilmiy-tadqiqot bo'limiga rahbarlik qildi. U Bolshoy teatrida maslahatchi bo'lgan. 1945-yildan SSR Fanlar akademiyasi San'at tarixi instituti musiqa sektori mudiri lavozimida ishlagan. Zamondoshlarning guvohliklaridan ma'lum bo'lishicha, Asafiyev Chaykovskiyning simfoniyasini elektron majorda rekonstruksiya qilish bo'yicha ishni boshlashni rejalashtirgan, ammo uni amalga oshirishga ulgurmagan. Vaziyat tufayli yo'qolgan ushbu rekonstruksiyani Asafiyev amalga oshirganligi haqida dalillar ham mavjud. Boris Asafiyev 1949-yil 27-yanvarda Moskvada vafot etdi. U Novodevichi qabristoniga dafn etilgan. Biz tahlil qilgan eshitish tuyg'ularining barcha turlari balandlik, melodik, polifonik, garmonik, tembr dinamik faqat bitta shart bilan rivojlanishi mumkin. Agar musiqachi musiqa deb atalmish narsaning rivojlanishiga katta e'tibor qaratsa, ichki eshitish va tegishli musiqiy va auditoriya chiqishlari harakatlarning dastlabki rejasi insonning har qanday faoliyatida tutadigan rolini tahlil qilib tahlil qilsak musiqiy va auditoriya tasvirlarning musiqachi faoliyati uchun ahamiyati yanada aniqroq bo'ladi musiqaviy va eshitish vakolatxonalarining rivojlanishi xotira funksiyasi bilan bog'liq musiqiy xotirani rivojlantirish orqali biz musiqiy va eshitish vakolatlarini va baland ovozda eshitishni rivojlantiramiz biroq asbobni chalishda eshitish xotirasining rivojlanishi yodlash jarayonida xotiraning boshqa turlari birinchi navbatda harakatlanuvchi hisoblanadi b yavorskiy b asafiyev va d kovalevskiy yigirmanchi asr musiqa nazariyasi hamda musiqiy pedagogik tafakkurning shakllanishi va rivojlanishida shuningdek uni amaliyotga tatbiq etishda muhim o'rin tutgan uch yirik san'at arbobidir ushbu olimlar nafaqat musiqaning nazariy tamoyillarini chuqur o'rganib ilmiy izlanishlarga asos soldi balki ularni qarashlari musiqa ta'limi jarayonini shakllantiruvchi metodik g'oyalar sifatida keng qo'llanildi ular har bir musiqasi inson ruhiyatini rivojlantiruvchi va tarbiyalovchi kuch sifatida qabul qilindi shu nuqtai nazardan musiqa o'quvchilarda eshituv qobiliyati tafakkur va ijodiy fikrlashni rivojlantirishning asosiy vositasi sifatida qaraldi yavorskiy asafiyev va kovalevskiy musiqiy ta'limning maqsadini faqat texnik va nazariy bilimlarni berish bilan cheklamagan balki ijodkorlik idrok estetik did va hissiy tajribani birlashtirib bolalarni komil shaxs sifatida tarbiyalashga yo'naltirilgan yondashuvni ilgari surgan. D. Kavlevski esa musiqiy ta'limni maktab o'quvchilari uchun sodda, tushunarli va mazmunli qilishga intilgan. Pedagog olim sifatida tanilgan. U bolalarning yosh psixologiyasini chuqur hisobga olib, musiqa darslarini faqat bilim berish emas, balki badiiy tarbiya markaziga aylantirishga, musiqani ijodiy va quvonch manbai sifatida namoyon etishga harakat qilgan. Koblevskiy musiqa tarbiya vositasi degan g'oyani ilgari surgan. Uch pedagoglik faoliyatini umumlashtiradigan bo'lsak, ular musiqiy ta'limni nazariya, amaliyot va estetik tarbiyaning uyg'un tizimi sifatida tushungan. Yavorskiy musiqaning ichki qonuniyatlarini ilmiy asoslab berdi. Asafiyev musiqaning badiiy va ma'naviy mohiyatini ochdi, Kabalevskiy esa bu nazariy bilimlarni maktab amaliyotiga samarali tatbiq etdi. Natijada ushbu olim uch olimning ilmiy merosi musiqiy ta'lim tizimining turli bosqichlarida nazariy asos, metodik yo'nalish va pedagogik amaliyotga mustahkam o'rnashdi. Shunday qilib, Yavorskiy, Asafiyev va Kabalevskiy Musiqa fanida ilmiy yondashuv, badiiy-estetik tafakkur va pedagogik innovatsiyaning uyg'unlashuviga hissa qo'shgan yirik mutaxassislar bo'lib, ularning g'oyalari hozirgi musiqa ta'limining mazmunini boyitishda va yosh avlodning musiqa madaniyatini yuksaltirishda hamon dolzarbligini yo'qotmagan. Ularning ilmiy merosi musiqiy pedagogik jarayonning falsafiy, badiiy va metodik asoslarini yaratish musiqani aqliy va ma'naviy kamolotda muhim vositasiga aylantirishga xizmat qilmoqda